1 Thessalonicense hoofdstuk 3 Toe ons het nie langer kon uithou nie, het ons besluit om alleen in Athene achter te bly. Ons het vir Timotheus ons broer en medewerker in diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur, om julle in julle geloof te versterk en moed in te praat, zodat nie een van julle onder die vervolginge zou begin wankel nie. Dat ons terwille van ons geloof vervolg sal word, staan vast. Dit weet julle. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word, en soos julle weet, het dit ook gebeur. Toe ek dis nie langer kon uithou nie, het ek vir Timoteus gestuur om vas te stel hoe dit met julle geloof staan, of die verleier julle nie reeds verlei het en al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het nie. Nou is Timoteus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy het ons vertel dat jy nog altyd die aangenaamste herinneringe aan ons het en dat jy net so na ons verlang as ons na julle. Daarom broers, het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle omdat julle nog glo. Omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons vir hom oor julle het? Dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. Mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak. En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan wanneer ons Here Jesus kom saam met al sy heilige engele. Amen.